Pozdravljam vas. Zašto zanemaruje gospodin Tuđman borce Hosa njihov doprinos u ovom ratu? Samo toliko. Hvala. Hvala vama. Da li zanemarujete, to je prvo pitanje. Ne zanemarujem, ja, znam da je, da je među tim mladićima bilo i hrvatskih e, fanatika, e, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da, da nasjedaju onima koji im oblače crne košule i fašističke e, oznake na, e, iz izgubljenog drugog svjetskog rata. Šta bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokošuljaškim i, i smeđokošuljaškim tradicijama i hakenkrojcevskim oznakama? Prema tome, to je bila jedna od glavnih smetnji za e, međunarodno priznanje Hrvatske. To je nešto što, što svijet ne može prihvatiti jer e, današnji svijet se gradi na, na one antifašističke koalicije demokratske, traži se demokratski poredak iz mnogih razloga